bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله islomiy jamoatimiz oldiga qo'ygan maqsadlar uchun oldiga ketyapti <coughs> va dunyo bugun yana qaytadan islomga qarshi musulmonlarga qarshi yana bosh qovushib yana maslahatlarni qilib ular ham o'zini maqsaddan qaytgan emas albatta bularga qarshi ham islom ummati o'zini ahdini yangilash kerak va o'zini kamchiliklarini to'ldirib yana ham istiqomatda bo'lish kerak chunki ko'rib kelyapmiz shuncha uzoq yildan bos kufr bilan bo'lgan jang hazil emas hazil narsa emas shuning uchun robbil alamin qitorni farz qilgan vaqtida degan <coughs> azalda yozib qo'yilgan u hazil narsa emas kufr o'zini maqsadidan zarracha orqasiga tisarilgan emas chekingan emas agarchi o'zini islomiy jamoatman degan ba'zi jamoatlar obamadan yaxshilik kutib turganda nomini orasida husayn ham bor ekan hajammas bizga bir rahmdilroq bo'lib qolsa deganda lekin u avvalgi darrandaga qaraganda bu yoshroq darranda bu hiylaga musta va musulmonlar sodda musulmonlar e, oxirgi obamani nimasini kutib o'tirgandiki pokiston afg'oniston haqidagi yangi strategiyasini bunda ham bir yaxshilikni umid qilib turgandi ba'zi bir kishilar lekin masala jiddiylashdi yana kunma kun ular hujumga o'tish strategiyasini o'zgartirgan emas chekinmoqchi emas ular hatto hozir pokiston afg'oniston masalasi bitta masala ular uchun va bo'lib ham qaboil siz bilan biz yashab turgan mintaqa ularni so'zi bilan aytganda go'yoki saraton donasi ular uchun ya'ni afg'onistondan ham iroqdan ham o'zi qaboil birinchi nimaga chiqdi darajaga chiqdi ular uchun xatar o'laroq hop ular o'zini bombardini qilyapti mana bugun ham ertalab milanshoda bombard qildi o'n uchta birodar erkak ayol yosh bolalar shahid bo'ldi alloh shahodatini qabul qilsin Yani ular chekinmagan va yangi yangi o'zini bombalarni ishlatyapti. Ana shu Makindagi urgan bombasini ham biz ham yaqindan borib ko'rdik. Moshasini urgan, lekin yerni kovlab ham qo'ygan emas. Faqat moshina o'zini urgan. Moshani uchirib yuborgan. Yani bombani biz tushungan bomba urib yerni bir kovlardi bir. chuqur ham qilmagan. Shunaqangi bir nima yo'lga o'tgan bular. Ya'ni <coughs> masala jiddiy birodarlar bu hazil emas shuning uchun biz ham jiddiyroq bo'lishimiz kerak o'zimizni iymoniy islomiy vojibotlarimizga ho'p agar biz bir yuz yetmishta oilani himoyasi uchun qorovullik qilishlik uchun ikkitadan odam ajratadigan bo'lsa birodar uch yuz qirqta mujohid kerak bo'ladi bunga biz imkonimiz yo'q hatto mana shu madrasa biz hozir kelgan madrasani payrasini shu bolalar o'zi qiladi mana shu mayda bolalar o'zi qiladi qizlarni madrasasi bor hozirgacha bitta salmon bob o'sha yerda doimiy turadi boshqa hech kim yo'q o'sha yaqinda o'sha hakimullo kelganda shu suhbat bo'ldiki nimaga hamma jamoatlar bordim deyapti o'zbeklar bordim bo'lmayapti hakimullo aytdimki deydi chunki o'zbeklarni istiqboloti kuchli shuning uchun bombard bo'lmayotgan aytdim noto'g'ri javob beribsan bu xato javob bu bo'lmas asliga bizni mana shu xosatan suqutdan keyin omon yurishimiz biz istixborotimiz zo'rligi emas bu xato javob beribsan va oxirida tashqarida o'zi bizga nisbatan yangi tuhmat bular amerikani josuslari bular shuning uchun bular bombard bo'lmayapti degan narsani tarqatadi lekin jamoatni o'zini ichida ko'pchilik buni sababini o'zi ham bilmaydi nimaga bombard bo'lmabdimiz ba'zilar hatto haligi tashqaridan bo'lgan hujumlarga esankirab ham qoladi faqatda bir aloqa bormikan siyosiy bir amerika bilan toyir aka bir gaplashib qo'ygan bo'lsa bizni urmagin bu bir jangni turlari bular bu jamoatni amiri o'laroq men va jamoatni bugungi mas'ullari sizlar va jamoatni hamma erkagi ayoli asli gapni bilish kerak nima gap nimaga o'zbekiston islom harakati bombard bo'ldi buni sababini aniq bilib olishimiz kerak vaholanki bu jamoatga nisbatan juda ko'p hamma taraflama jismoniy ma'naviy ruhiy janglar bo'ldi shahidlar berdik, qurbonlik berdik, ichib keldik. Buni sababi nima? Haqiqatda O'zbekiston islom harakati yer yuzidagi tog'utlarga qo'l berganmi? Ular bilan bir kelishuv bormi o'rtada? Vaholanki O'zbekiston islom harakatini Allohdan boshqa biror bir suyanchig'i yo'q. Jamoatlar bo'lishi mumkin ularga oyma oy ularni kafolatini berib qo'yadi. Ba'zi joylarda kafolat berib qo'yadi. Har nechta oila bo'lsa, biz oyiga sizlarni oyligini, yoshlarni berib turamiz degan. Ba'zi bir jamoatlar bor, qavmi bor, yeri bor. Ba'zi jamoatlarni mumkin bir joydan qochib kelsa, ikkinchi joyda va'da qilib qo'yilgan joyi borki, kelsani, mana biz agar shu Turkiyada jang qilmasani, biz sizlarga joy beramiz Turkiyada degan. Lekin bu harakatni bunaqangi birorta bir moddiy bir suyanchig'i yo'q. Hatto kelgusi 15 kunga yoshasini hech kim va'da qilmagan. Kelgusi keladi 15 kunga agar bu 15 kunga bergan bo'lsa, kelgusi 15 kunga mana buncha narsa sizlarga beramiz degan hech kim bizga va'da qilgan emas. Agar masud aloqasidan quvilsani chiqib ketsani, biz sizlarni qabul qilamiz degan qavm yo'q. Yo'q bu narsa. هیچ kim var Göya bir kemede katta akiyanda süzüp getiyapkan cemaat bu. Çünkü okşasa çıralı okşası bu sekere. Kemere çıkoyan katta akiyanda ketiyapti. Lekin eşkagi ham qo'lida emas. Shu shamol istirib ketyapti qaqab ketsa. Ya'ni men Allohdan shunda panoh so'rayman, shundoq ochiq sochiqmiz biz istixborot yo u istixborot shu mehmonlarni kutib olsa ham katta gap u jamoatni ichida payrasi yo'q bu jamoatni mintaqada oilalar bor payrasi yo'q loaqal bilan ya'ni biz bir robbil alaminni bir himoyasida bir qal'an ichida yurganmiz aytaman man bir ba'zida bir fikrlab ko'rsam badanim jimirlab ketadi qaysi mintaqaga olsangiz uzoqdan alomati o'tin to'kib qo'ygan shu yerda muhojirlar bor shuning uchun hammamiz bilib olaylik biz qaysi ishonch bilan yuribmiz bu yerlarda jamoatlar hozir shunday holatga kelib qoldi birodarlar o'sha suqut vaqtidagi holatga kelib qoldi hamma o'zini o'zi o'ylaydigan bo'lib qoldi bunaqa bir muhojir kutib olib bir sho'ro qilib bir shu holatga kelib qoldi hamma har joyda urilibdi birodarlar suqut vaqti ko'rilganda hamma nafsiy nafsiy qilib qochishni boshlagan ana shu holat kelyapti o'rikzagi qo'ymibdi ko'rma jinsini qo'ymibdi ya'ni bu savollarni men orqama orqa chilim qo'yayotganim sababi birodarlar biz bilerek nime nimege biz bürümüz böyle. va mana bu qal'a deyamiz mana bu kemaga o'xshatyapmiz yoki mana bu bir himoya bir pardasi deyamiz bu narsani mahkamlashlikka harakat qilish kerak harakat qilinishi kerak men hakimullohga aytdim uchta narsani aytdim bizni asosi uchta birinchi aqidamiz alloh bizni asrayapti bu bizni aqidamiz bu asrashlik allohni e, sifatlaridan bizni alloh asrab kelyapti bu bizni birinchi aqidamiz ikkinchisi o'sha toqatimiz yetgancha o'sha shariatga o'zimizni muqayyid qilib amal qilishlikka harakat qilamiz shu gunohlarni oshkor qilishidan qo'rqamiz o'zimizni o'zimiz shariat tatbiq qilamiz bu ikkinchisi uchinchisi shu oramizda zaiflarimiz ko'p bizni yoshi ulug'lar bor yarhamukalloh beva ayollar bor yetimlar bor shularni duosi bilan biz yuramiz men shu narsani aytdim va mana shu uchta narsa haqida bir iymonlashmoqchiman sizlar bilan jamoatni ham hammasini ko'zini ochib qo'ymoqchiman ko'zimizni ochib olaylik g'aflatdan uyg'onaylik kemamiz teshilib ketib qolmasin birodarlar muhojirlar karvoni har hafta bo'lsa ham o'n kunda ikkita uchta oila kelyapti boshladi bag'i germaniyadan hozir qarang o'n beshta oila kelyapti hozir bag'i rossiyadan o'sha chiqib ketgan mardikorlar tojikiston qirg'iziston <coughs> xitoy musulmonlar keladi har joydan ertaga bu kengayadi mana bu qal'ani yana ham mana bu muhojirlarni kutib olishiga tayyorlashimiz kerak va qal'ani ichidagilarni islohga urinishimiz kerak man aytamanku biz qilayotgan ibodat birodarlar hazil emas hazil emas shakimullo keldi o'sha yarmukda aytyapti kechasi uxlasan deydi u toqqa ikkitasi butchagida yotsin dedi ikkitasi o'rtada yotsin ikkitasi mana butchagida yotsin deb hakimulloh shu mintaqada bizni ansorimiz bo'ladi urug'zayda o'shanaqa uxlar ekan ular hozir samolyot aylanib olsa samolyot ketdi deydi mana shu yarmuk tevasidagi tog'ni ko'rsatdi menga ko'rsatdiki u butchagida ikkitani uxladi dedi o'rtasida ikkitani uxladi u butchagida ikkitani uxladi biz toqqa chiqib turganmiz o'g'li markazlarimizda xotirjam uxlayapmiz markazimizda xotirjam ibodatimizni qilyapmiz bu robbil alamin ne'mati bizga bu bizga bir imtihon bu bunga shukur qilish kerak o'sha oyat bir qavmni alloh taolo holini o'zgartirmaydi u qavm o'zini o'zgartirmaydi yaxshi tarafga o'zgartirishi iroda qilib yaxshi harakat qilsa shu qavm shu alloh taolo ularni holini yaxshi tarafga o'zgartiradi yomonlikni xohlasa yomon tarafga o'zgartiribman bu bizni to'ylar qilishimiz sho'ro qilishimiz anjumanlar qilishimiz ko'pchilikni o'ylantirib qo'ygan hatto jamoatni ichida ba'zi bir shubhalar paydo bo'lgan ba'zi birodarlar yoki bizni alloh taologa haligi xos bir nima emasmi toifa emasmiz shuning uchun ham birodarlar sizlar bilan iymonlashuvimiz mana shu aytilgan gaplar atrofida bo'ladi hammamiz e'tibor beraylik ki toinki ana bu alloh taoloni bizni asrab kelayotgan qal'asi bundan ham mustahkam bo'lsin toinki bu qo'rg'on buzilib ketib qolmasin birodarlar Mm-hmm. <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم alloh va taolo baqara surasida marhamat qildiki ey iymon keltirgan mo'minlar silmga islomga to'la to'kis kiringlar dedi shaytonning yo'llariga ergashib ketib qolmanglar albatta shayton sizlar uchun ochiqdan ochiq dushmandir deb alloh taolo marhamat qildi sizlarga bayinot ochiq hujjatlar kelgandan so'ngra haq yo'ldan toyilib ketadigan bo'lsalaringiz bilib qo'yinglarki albatta Alloh g'olib bo'lgan, hakim bo'lgan zotdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Ana Alloh subhanahu va taolo silm islomga to'la to'kis kirishlikka mu'minlarni buyurdi. Va shaytonning yo'llariga ergashib ketishlikdan alloh taolo qaytardi va shaytonni alloh subhanava taolo oshkor ochiq dushman ekanligini bizga xabarini berdi demak mana bu oyatda uchta narsa biz uchun birinchisi silmga islomga to'la to'kis kirishlikka buyruq ikkinchi shaytonni yo'llaridan nahiy bo'lib qaytarildik va shaytonni bizlarga nisbatan innahu lakum aduvun mubin oshkor ochiq ravshan dushman ekanligini alloh taolo bizlarga xabarni berdi ho'p mana bu silmni lug'aviy tarjimasi ya'ni sog' salomat bo'lmoq silmdan murod bexatar bo'lmoq bezarar beshikast qolmoq saqlanmoq asranmoq qutulmoq qutulib qolmoq jon saqlamoq, xalos bo'lmoq, najot topmoq, ozod bo'lmoq, erkin bo'lmoq. Mana tarjimasi ekan bu. Mana shuncha tarjimasi bor ekan. Demak, silimga kirishlikka kirishlik bilan mana bu narsalarga kirilar ekan. Ya'ni kimda kim islomga kiradigan bo'lsa, mana bu va'dalar. ho'p kishi agar islomga kirib salim bo'ladigan bo'lsa, sog' sog'lom salomat me'yoridagi normal busbutun kamchilikdan xoli haqiqiy chin qalbaki emas sog' sog'lom ozod benuqson halol qoralanmagan samimiy qalbi pok sofdil makrsiz degan ma'nolar ekan salim ma'nosi ya'ni silimga kiradigan bo'lsa mana buncha narsa ya'ni islomga to'la kirishlik bilan biz birodarlar mana buncha tarjima qilingan narsalarga erishar ekanmiz dunyoda ham oxiratda ham biz nima omonda bo'lar ekanmiz islomga kiraydi islomga amal qilaydi deyiladi lekin men shuni lug'aviy tarjimalarni jamladim ki demak islomga kiradigan bo'lsak islomga amal qiladigan bo'lsak to'la to'kis kiradigan bo'lsak demak biz dushmanga nisbatan alloh subhanahu va taoloni himoyasida bo'lar ekanmiz dunyo va oxiratda baxt saodatli bo'lar ekanmiz kufr shirkdan gunohdan zalolatdan hammasidan omonda bo'lar ekanmiz shuning uchun o'zimni ham va sizlarni ham birodarlar shu niyatda o'zi hijrat qilganmiz shu niyatda mana shu g'urbatda yuribmiz kelinglar to'la to'kis musulmon bo'laylik to'la to'kis amal qilaylik islomni ba'zisiga ko'nglimiz yoqsa amal qilib ba'zisi yoqmasa amal qilmasdan nima yomon toifadan bo'lib qolmaylik shuning uchun ham birinchi mana o'zimga va sizlarga eslataman birodarlar keyin silimga to'la kirib olaylik men o'zimni xulosam shu ki bu jamoatda alloh subhanahu va taolo o'sha islomga amal qilganligi uchun harakat qilganligi uchun islomga amal qilamiz deb shariatni o'ziga tatbiq qilganligi uchun asrab kelyapti deb vallohu alam men shunaqa deb e'tiqod qilaman boshqa bizni fazilatimiz yo'q boshqa hech qidirib topolmayapman man boshqa bir bizda bir boshqa sifatni men topolmayapman bu boshqalar baho berayotgan bularni istiqboti kuchli falon yo bu narsani men o'zim ko'rib turibman biz qanchalik qudratimiz bor bu sohada Demak, biz shu jamoat o'laroq bir qal'aga kirganmiz. Bu qal'aning nomi Silim. Islom. Mana shuni ichiga kirganmiz. Endi mana shu qal'ani ichiga kirgandan keyin birodarlar biz nima? Mana shu qal'ani mustahkamlashga harakat qilishimiz kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ana shu hammamiz eshitgan ko'p mashhur bir hadis bor. Ani ibn Abbas radhiyallohu anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ibn abbos rasululloh sollallohu alayhi vasallamni amakilarini o'g'illari abdulloh ibn abbos aytadilarki bir kun men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orqalariga ya'ni bir markabda mingashib ketayotgandim shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ey g'ulom men senga bir necha kalimalarni ta'limotini beraman dedilar aytdilarki allohni saqlagin alloh seni saqlab oladi Allohni saqlagin, Allohni ro'barangda topasan. Ya'ni Allohni buyurgan buyruqlarni bajargin va qaytarganlardan qaytgin, Alloh seni <coughs> nafsingni, ahlingni, molingni, dunyoyingni va diningni o'zi saqlab oladi. Va Allohni chegaralarni rioya qilgin doim allohni huzuringda topasan bir narsa so'ramoqchi bo'lsang allohdan so'ragin agar yordam so'ramoqchi bo'lsang allohdangina yordam so'ragin bilgin agar insonlar hammasi to'planib senga bir foyda yetkazmoqchi bo'lsalar senga biror bir narsani foyda yetkaza olmaydilar magaram senga alloh taolo yozib qo'ygan narsanigina yetkaza oladilar agar insonlar senga bir zarar yetkazish maqsadida jamlanishadigan bo'lsa senga biror bir narsani zarar yetkazisholmaydi magaram seni zararingga alloh taolo bitib qo'ygan narsanigina yetkaza olishadi qalam yozishdan to'xtab ko'tarib qo'yilingan va sahifalar qurigan deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar demak mana bu oyatni o'qidik mana bu hadis mana bu hadisda ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga muhim ta'limotni ta'lim beryaptilar ya'ni allohni rioya qilishlik chegaralarni buyurgan buyruqlarni bajarishlik qaytarganlardan qaytishlikni evaziga alloh taolo himoya qilishlikni saqlashlikni alloh taolo va'da qildi Xo'p. Ya'ni saqlashlik fe'lini bir qancha ma'nosi bor ekan. Asramoq, saqlamoq, avaylamoq, ehtiyot qilmoq, rioya qilmoq, g'amxo'rlik qilmoq, jon kuydirmoq, himoya qilmoq. Ya'ni bu qo'limga tushib qolgan uchun yozib qo'ydimki, mana shuncha ma'nosi bor ekan. Bularga <laughs> o'zbekchani yaxshi bilmasligimiz bilyamiz. Bitta hafiza fe'lini shuncha tarjimasi bor ekan keyin demak biz alloh subhanahu va taoloni chegaralarini rioya qiladigan bo'lsak unga bandalik qiladigan bo'lsak buyurganlarni bajarib qaytarganlardan qaytadigan bo'lsak alloh taolo bizlarni nima asrab olar ekan saqlab olar ekan avaylab olar ekan ehtiyot qilib olar ekan juda ko'p ma'nolar bor ekan demak Mana bu yerda ham biz o'zimizni birinchi o'sha aqidamizni to'g'rilab olishimiz kerakki, demak Alloh asrasagina biz asralamiz. Bu bizni karomatimizdan emas. bizni mahoratimizdan emas. Bizni kufrga qarshi uni tayyorasiga chap berishimizdan emas. Birinchi aqidamiz Alloh asrasagina biz asralamiz. Faqatgina bedaman bitta narsaga ta'kidlan sizlarni ta'kidlamoqchimanki ta'kidan ki shu shariatga hammamiz o'zimizni islomga o'zimizni sunnatga hammamiz o'zimizni barobar qilaylik uni evaziga ana endi keyin alloh taolo o'zi asrab olishligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qildilar demak bizni asosiy kufrga qarshi shaytonga qarshi aslahamiz qurolimiz bu islom birodarlar bu shariat bu birinchisi bu birinchi darajaligi bu shuning uchun jamoatni kattasidan kichigacha kichigigacha erkagidan ayoligacha hammasini ichida nima shar'iy inqilob bo'lishlik kerak shar'iy inqilob bo'lishlik kerak shariatga o'zimizni mahkam bog'lashimiz kerak Chunki asosiy ummatni yetishmayotgan narsa shu birodarlar. Ummatda juda ko'p narsa bor, juda ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni shariatni tatbiq qilganligimiz mana shu jamoatni. Ya'ni tashqardan bo'layotgan hujumlar sababidan bitta shu malomatlardan. Nimaga bular shariat tatbiq qiladi? Mana shu vonada ana shu al qoidani muhim nafarlari al shayx abdusalom abdullaxon xolid habib uchovimiz kelib turib mana bilan sobirjonni uyida janjallashdi nimaga sen shariat tadbiq qilasan jamoatligini aytdim nima tadbiq qilish kerak dedim sizlar nima qilasizlar o'ttiz yillik jamoat sizlar ular aytdiki biz shariat tadbiq qilishlikni imomni haqqi deb bilamiz buyuk imom xalifa bu ishni qilishlik kerak hop jihodni shariatga muvofiq qilasizlar Namozni shariatga muvofiq o'qiysizlar, ro'zani shariatga muvofiq tutasizlar. Xo'p, o'zaro o'rtada sodir bo'lgan jinoyatlarga nima munosabatda bo'lasizlar desam, haydab yuboramiz jamoatdan. Lekin ularga jazo dedi Seni ham haqqing yo'q buni qo'llashlikka. Bu bilan sen dedi xalifaling da'vo qilyapsan. Aytdim bo'lmasam bu jihodni qilish ham shariat tatbiq qilishlik. Josus ushlab kelib o'ldirish ham shariat tatbiq qilishlik. Hali bir qonun o'rtada bo'lish kerak. misol uchun bir musulmon musulmon bo'lib turib gunoh qilishi mumkin, o'g'irlik qilib qo'yishi mumkin, xiyonat qilib qo'yishi mumkin, zino qilib qo'yishi mumkin, auzu Boshqa gunoh kabiralarni qilib qo'yishi mumkin. Unga nima tadbiq qilishi kerak? Ya unga tadbiq qilinadigan narsa jamoatdan haydab olinadi. Yo, bo'lmaydi. Shu jamoatdan haydab yuborishni o'zini qaydan oldinglar Qayda bor shu qonun? Shunga biz maslahatlashdik, haydab yuboramiz men nima demoqchiman shariatga o'zimizni e'lon qilganmiz misol uchun yaqinda o'sha xitoydan kelgan bir uyg'ur birodarga bir birodar savol beribdi uyg'ur jamoati bor nima erkatmadingiz desa shu murojaat kinosida bir joyda toirjon aytgan ekan biz shariatni avval o'zimizda tadbiq qilamiz degan ekan men shuning uchun hijrat qilib chiqdim mana shu gap uchun chiqdim haligi yaqinda bir birodar aytib qoldi birodarlar bilan ko'p savol javob qilib ko'pchilik chiqib ketib qoldi siz nima chiqib ketmadingiz nimaga yuribsiz jamoatda desa ko'pchilik deydi savoliga savolga javobi yo'q deydi bittasi aytadi shoir kofirlarga qo'l bermadi shuning uchun yuribman bittasi aytadi bilmayman yuribmanku aniq bir javobi yo'qda nima sababdan yuribsan desa ba'zisi kufrga toiraga qo'l bermadi o'shaning uchun yurganman boshqa narsa yo'qmi ha boshqa narsa yo'q ya'ni ba'zi jamoatda yurgan kishilar hali ham besh yil olti yil umrini o'tkazgan nima uchun yurganini ham bilmas ekanda nima uchun yurganini ham bilmas ekan demak aytmoqchi bo'lgan gapim birodarlar mana bu oyat va mana bu hadisdan biz haligi savollarga javob topib olishimiz kerak va mana bu udhulu ya'ni kiringlar to'la to'kis islomga kiringlar degan buyruqqa yana ham biz amal qilishimiz kerak qaysi o'rinda shariatga muvofiq amal qilmayotgan bo'lsa o'zimizni isloh qilishimiz kerak shaytonni yo'llarga kirmasligimiz kerak shaytonni yo'llari ma'lum shayton nimaga buyuradi munkar fahshga buyuradi mana bu narsadan o'zimizni ham jamoatimizni ham ahllarimizni ham nima qilishimiz ehtiyot qilishimiz kerak bo'lmasa aytamanku dushman bizga nisbatan birodarlar ko'p jiddiy hazil emas ko'pchilik his qilib o'tgan bo'lsa kerak lekin judayam jiddiy mana eron o'zi yo'l beraman dedi eron hamkorlik qilaman dedi natoga <coughs> rus kecha e'lon qildi harbiy yuklaringni ham man yetkazib beraman dedi afg'onistonga yana kufr hammasi jamlanibdi bizga qarshi Endi bunga qarshi bizni nimamiz bor? Bunga qarshi biz ham tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Nimamiz bor bunga qarshi? Bunga qarshi har bir shaxs, har bir jamoatimiz a'zolari va sekin-sekin bu narsani boshqa birodarlarga tavsiya qilishimiz kerak. Boshqa jamoatlarga tavsiya qilishimiz kerak. Ular boshqa kelayotgan bu musibatlarga biz qalbimiz qiynalyapti. Har kuni bor. 2-3 kunda bir bor. uryapti alvalo valo masalasi do'st dushman bu masalalar bor afg'onistonda ham vashingtonni nyu yorkni naqshasi bizda yo'q edi biz hammamiz qurolimizni shu o'rta osiyoga qarab turuvdik bu haligi vahima solish emas alhamdulillah imtihondan o'tganmiz lekin shunga yarasha yana tayyorgarligimiz bo'lishi kerak himmat bilimimizni mahkam bog'lashimiz kerak eng muhimi dushmanga qarshi xulosamiz shuki jamoatni ichini mustahkamlashlik eng muhimi mana o'zi ko'proq muhojirlar kelyapti ko'proq birodarlar o'sha muhojirlarni kelganiga xursand bo'lib quvonib yana ko'payibdimiz falon piston deyilibdi biz doimiy kamchiliklarimiz bittasi bir tarafni mahkamlagan vaqtimizda bir tarafimiz ochilib ketib qoladi. Ichimizda ishlashimiz kerak. Agarchi alhamdulillah Alloh taolo dushmanni iqtisodini sindirib berdi. Dushmanni iqtisodi juda ham yomon, achinarli holatda. Hatto o'sha Xitoydan 1 trillion oldi, Amerika qarzga oldi. 1 trillion qarz oldi. ya'ni min milliard qarz oldi. Ya'ni dushmanni holi unchalik yaxshimi? Lekin ular o'zi ham e'lon qilyaptiki, biz g'alaba qilmasligimiz aniq deyapti. G'alaba qila olmaymiz. Lekin shunga yarasha ular nima? Ana shu o'zining tajribalari bor, fitna sodi shu jamoat o'rtasiga tafriqa shu boshqa shu boshqa shu jang bilan sindira olmadimi? Boshqa yo'llari bor. ma'lum bo'lyaptiki ana shu janglardan keyin dushmanni qanchalik bizga qarshi kurashgan va bizni qanchalik g'ofil bo'lganligimiz endi ko'p narsa ravshan bo'ldi yuzaga chiqyapti dushman bu darajada ishlolaganki jamoatni bosh qo'mondonini sotib olgan ravshanni o'ziga qo'ygan mavlay usmonga qanoat bera olaganki pokistonga urushni noto'g'ri ish qilgan vaholanki bu davlatlar uchun jamoatlar uchun juda ham yomon narsa bu abdulvoyitu boshqa boshqa hammasini o'ziga qilib olgan juda ko'p narsalar hamda ochilib ketdi bugungi ochilishlik endi bilmayman qanchalik bizni dardlarimizga malham bo'ladi shoyad kelajakka bir nima bo'lsa kerak men dushman ishla olgan demoqchiman ya'ni shuning uchun mana bu nisbiy osoyishta turishimiz jim turishligimizdan g'ofil bo'lib qolmasligimiz kerak balki yana ham bir jiddiyroq bo'lishimiz kerak yana ham o'zimizni vojibotlarimizni to'la bajarishimiz kerak eng muhimi safga safga o'sha saflana olayotgan vaqtda saflar jipsi tursin oralar ochiq qolmasin deyiladi jamoat bir saf bo'ladigan bo'lsa shuni orasiga shaytonlar kirib qolishidan ehtiyot bo'lish kerak ehtiyot bo'lish kerak shuning uchun jamoatni e, har bitta a'zosi jamoatga a'zo solih kishilar bo'lishiga e'tibor beraylik soliha bo'lishiga e'tibor beraylik hatto shu sharil jini oldida ayniki lashkar oldida ma'lumot bor palonchi birodar tirlin qilgan palonchi birodar saqiylani biladi palonchi birodar minani biladi degan ma'lumot bor jamoatni har bir a'zosi shariatdan qancha ilmi bor? Qur'ondan qancha hifz qilgan? Shariy oldim nimasi bo'lish kerak? Ma'lumoti bo'lish kerak. Aniq bo'lish kerak. Palonchi, palonchi yarim pora Qur'on odlagan. Avvalgi olti oyda yarim yarim pora edi, yana bu olti oyda yarim pora o'tdi. toinki o'sib borsin o'shani solihligiga solihlik qo'shilsin tolihlarni safini qo'shib ko'payt nima qilmasin. Keyingi masala o'sha o'sha yangi kelayotgan muhojirlar chunki ularni tasavvurida bular endi shuncha dushman qarshi kurashib kelayotgan bular eski mujohid bular bizni ko'p bular bir obid, zohid bir narsa deb tushuncha nima bilan keladi. Lekin bizda sodir bo'layotgan ba'zi bir kamchilik xatolar ularni esankiratib qo'yibdi bu. ayniki biz o'zimiz hijrat qilib kelganda shu sifatlarni yomon ko'rgandik shuning uchun bir afg'onistonga borsak afg'onistonga kelganimizda bir idoraga borsak mujohidlarni idorasi edi bir narsani so'rab borsak ertaga derdi ertaga bor kelardi yana ertaga derdi bir hafta hatto oxiri shu xulosa chiqqandik xulosa qilgandiki demak afg'onlarni ertasi bir hafta bir haftasi bir oy bir oyi bir yil shuni biz o'zimiz yomon ko'rganmiz nafratlanganmiz Hatto ba'zi birodarlar chidamasa bu munofiqlik bu degan. Shu kasal jamoatga shundoq yuqqanki, o'zi bilmay qolgan jamoat a'zolari. Va'da qilib qo'yadi bilasizmi? Qilmang. Ya'ni o'zimiz bilmay holatda bu ham gunoh birodarlar. Bir kishiga va'da qiladi, va'dasini ustidan chiqmaydi. Hozir yangilar kelib hayron bo'ldi. Bu qanaqa bizkim joy? Biz ham jihod qilsa qilsa oxir bo'lar ekanmiz. Ne bunu o Nietzsche aldır belki yıllar aldın yetiş başa gelme. Öy iski mücahitle. Öy kuziyle açıyla. Yangile kilöttü. Aynı sebebi bugünler obara vuruşu başladı. Va'da hilafi hoddi narsa. Ha dese zurna aytib qo'ydilar. Bundan muhim rashim chiqib qoldi, esimdan chiqib qolibdi. Bo'lsa va'da qilmaslik kerak. Va'da qilmaslik. shuning uchun kelinglar o'zimizni bir isloh qilaylik umar roziyallohu anhuni nasihatlari bor ekan qola umar roziyallohu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للأرض الأكبر umar roziyallohu anhu aytgan ekanlarki o'zinglarni nafsinglarni qiyomat kunidagi hisobga uchrab qolishlikdan oldin hisob qilib yuringlar albatta hisob kuniga iymonimiz bor nasihat qilgan ekanlarki o'sha kundan oldin o'zinglarni hisob qilinglar o'sha taroziga o'sha amallar o'lchagan taroziga berishdan oldin bir o'lchashlik kerak ekan va tarozi qo'yilib tarozida o'lchanishingdan oldin bir o'zingni ham o'lchab ko'ringlar qancha amalingni bor va katta qiyomat kunidagi amallar ko'z ko'z qilinadigan kun uchun ziynatlanib qo'yinglar degan ekanlar ya'ni u kuni ziynat qiyomat kunidagi ziynat solih amallar bo'ladi bu umar ibn xattobni nasihatlari ekan قال الحسن البصري المسلم لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, musulmon kishi o'zini nafsi uchun bir sheriklik tijorat qilgan kishilar bir-birini qanday muhosaba qilib, hisob kitob qilgani singari undan-da qattiqroq o'zini nafsini muhosaba qiladi, hisob kitob qilaveradi degan ekanlar. ya'ni bir kishi bir kishiga pul bersa tijorat qilishlik uchun sarmoya qilib bersa yo sherik bir birini qattiq nima qiladi hisob kitob qiladi qani qanaqa qildi bundanda degan ekanlar hasan al basriy musulmon kishi o'zini nafsi uchun bundanda qattiqroq hisob hisob qilish kerak degan ekanlar ho'p rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yana bir hadisda man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum degan ekanlar. Musulmonlarni ishlariga e'tibor bermaydigan, ehtimom bermaydigan kishi ulardan emas degan ekanlar. Ya'ni musulmonlarning ishiga biz e'tibor berishimiz kerak. Shundagina biz o'shalardan bo'lar ekanmiz. Ulamolar tarafidan aytilgan ekanki, iyyaka va arba'an to'rtta narsadan ehtiyot bo'lgin deyishgan ekan mana shu to'rtta narsa deyishadi insonni hayotini xorlik hayotiga almashtirib qo'yishi mumkin birinchisi allohni qazoi qadariga rozi bo'lmasdan g'azablanishlikdan ehtiyot bo'lgin deyishgan ekan ikkinchisi tavba qilmasdan gunohda davom etishdan ehtiyot bo'lgin deyishgan ekan uchinchisi odamlarga nisbatan adovatlik, ichqora bir qancha ma'nosi bor ekan, nafratlanuvchi yovuz munosabatda bo'lib, ulardan intiqom olishni yaxshi ko'rish va ularga Alloh o'z fazlidan bergan narsalarga hasad qilishdan ehtiyot bo'ling deyishgan ekan. Chunki aytishgan ekan la rohata li hasud. to'rtinchisi Allohni zikridan yuz o'girishdan ehtiyot bo'ling mana bu to'rtta narsani ham ulamolar tavsiya qilishgan ekanki insonni badbaxt qilib qo'yadigan narsalar ekan mana bu birodarlar eslatish eslatmalardandi alloh taolo hammamizni eslatma olishlik nasib etsin suhbatimni avvalda aytganim birodarlar islomni xizmati hazil emas judayam og'ir hatto men shunday bir o'zimni o'sha hadislarni ko'rganda xulosa qildimki xuddi yonib turgan o'tni ustida yurishlik doim qiynalish mashaqqat ya'ni nafsimizni rohatini ko'zlasak dinga xizmat qilolmas ekanmiz ho'p o'sha aytib o'tganimizdekka jamoatimizda bir toifalar bor zaiflar bor yosh ulug'larimiz bor onaxonlar bor hop ularga nisbatan bizni islomiy dunyoqarashimiz kufriy dunyoqarashdan farqli bo'lishi kerak kofirlarni ularga nisbatan zaiflarga nisbatan dunyoqarash shundan iboratki ular go'yoki bir og'ir oshiqcha yuk ularni go'yoki hukumatlar boqadigan ularga pensiya ajratadigan falon piston vaholanki mana bu hadisdagi ta'limot boshqacha islomiy dunyoqarash balki ana ular sababligidan bizlarga rizq nusrat kelyapti chunki o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadisda ularni duolari namozlari va ixloslari sababligidan sizlarga rizq nusrat beriladi degan ekanlar shuning uchun mana bu e, oramizdagi zaiflardan duo olib ularni hojatlarini bajarishlikda doim aytganmiz birinchi darajaga qo'yishimiz kerak birinchi darajaga qo'yishimiz kerak ularda bu bir tushuncha paydo bo'lib qolmasinki biz jamoatga bir oshiqcha odamlarmiz jamoatga bir og'ir yuk bo'ldikda degan narsa ularni fikriga kelib qolmasligi kerak xosatan mana sangari ketyapti o'zi mujohid birodarlar oilalar qolyapti ularni oilalari bizlar uchun ona hukmida ekanligini esdan chiqarmaylik chunki ular ham turmush o'rtoqlarini yuboryapti qurbonlik qilib alhamdulillah o'zigacha biz eshitmadik erim qolsin erimni qoldiring degan narsani eshitmadik alhamdulillah balki jamoatni ichida jangga bormasa ayb <coughs> hisoblaydi ayollar ayb hisoblaydi alhamdulillah shuning uchun o'sha jamoatni ichidagi zaiflar va zaifalar haqida doim aytganman hatto ularga aytganmanki sizlar bizni atom bombalarimizsizlar agar bilsak shuni biz shularni duosi shularni chekayotgan mashaqqatlari evaziga bizga shuncha yaxshiliklar kelayotgan birodarlar ertagacha ularni xizmatini qilamiz shuning uchun mana bu oxirgi eslatmam oramizdagi zaiflar haqida xosatan sangarga ketyapti afg'onistonga har joyga bu birodarlarni oilalari haqida farzandlari haqida hammamiz allohdan qo'rqaylik birodarlar Chunki aytaman, jamoatni boshqa jamoatlardan farqli tarafidan bittasi ham shu. Kanish Abu Yusuf nemis birodar deb qo'yiladi o'sha birodarni Masalan, <coughs> o'zi aytib bergan gapimni sizlarga aytib beraman. O'sha men Germaniyada turardim dedi. Har haftada bir kun al qoidani o'sha yerda namoyandasi bo'ldi, meniki da'vat qiladi jihodga. Keyin bir kun men aytdim, tayyorman men jihodga borishlikka. Faqat oilam bilan ketaman desam, aytdiki, yo'q, hozir u holatimiz yomon, oila bilan qabul qilolmaymiz oilangni shu yerga qo'ygin ketavergin shunda man aytdim bu kufrni ichiga oilamni tashlab o'zim ketolmayman aytdi borsang ham mumkin qabul qilinmasligi mumkin vaziyat yaxshi emas dedi keyin men niyat qildim yamanga olib bordim oilamni yamanda shu oilamni bir solih kishini uyiga qo'ysamu keyin o'zim afg'onistonga ketaman deb bir solih xonadonni qidirdim shunda bir kishi aytdiki sen ellik yilda qaytasanmi qirq yilda qaytasanmi kim biladi seni qaytishingni ellik yil seni oilangga hech kim qarab turolmaydi dedi olib kelaverdim ya'ni jamoatlarga <coughs> misol uchun qabul qilishlikda bu ham muhim shartlardan yuki yengil bo'lishi kerak lekin bizni jamoatda juda ko'pchiligimiz bor ki ba'zisi hatto ko'rpaga mixlanib qolgan hojatiga borolmaydiganlari bor bu haqiqat birodarlar kasalmand bo'lib qolgan mana bular haqida biz Allohdan qo'rqaylik buni buyruq berishim shart emas o'zingni bir yarim kilo olma ey yanga yo kinchabi tizimiz yaxshi o'tiribsizmi bizga nima qizman bosh osmonga yetadi shular hali yomon toifadan bo'lib qolmaylikki endi biz katta ibodatlar qilayotgan ekanmiz katta amallar qilayotgan bu kichkina demaylik chunki robbil alaminni oldida birodarlar bizni nazarimizga ilinmagan kichkina kichkina narsalar alloh taolo huzurida juda ham e'tibori bor ana shu g'orga bekilib qolgan uch kishini qissasi ma'lum hammamizga bittasi ota onasini haqqini to'la to'kis ado qildi ikkinchisi haromdan o'zini tiydi uchinchisi o'sha bir mardikorni bir kunlik haqini juda ham ko'paytirib berdi boshqa narsa ular aytmadi vasila qilmadi man namoz ko'p o'qigandim ro'za tutgandim hammamizga mashhur o'sha bir yomon ayol chanqab turgan itga suv berib nima bo'ldi jannatga kirib ketdi va bir mushukni qamab qo'yib uni ichishdan yeyishdan man qilib to'sib o'lishiga sabab bo'lib jahannamga ketdi u ham alloh taolo oldi hammasini e'tibor u kichkina narsa demaydi bu narsani bir onaxonga bir achaxonga bitta gugurt shunaqangi ahamiyatli bo'lishi mumkin siz bilan bizga ahamiyatli bo'lmasligi mumkin Chunki bizning moshinamiz to'la gugurtda Bir achaga, bir onaxonga bir dona gugurt. Agar vaqt yetkazmasa o'sha kuni och uxlaydi o'sha. Gazini yoqolma. Shuning uchun birodarlar kelinglar. Bu narsani arzimas hisoblamaylik. Bo'lib ham mana jangga o'zi turmush o'rtoqlarini birodarlar Bular haqida Allohdan qo'rqadi. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.